Sukvietęs dvylika, Jėzus suteikė jiems galę ir valdžią visiems demonams tramdyti ir ligoms gydyti. Paskui išsintė Dievo karalystę skelbti ir ligonių gydyti. Jis pasakė jiems, nieko neimkite kelioniai, nei lasdos, nei krepšio, nei duonos, nei pinigų, neturėkite nei dviejų palaidinių. Jei įeisite į kokius nors namus, pasilikite tenai iš ten ir keliaukite toliau. O kur tik žmonės jūsų nepriimtų, išeidami iš to miesto, nusikratykite nuo kojų dulkės kaip liudijimą prieš juos. Taigi išėję jie traukė per aplinkinius kaimus, visur skelbdami gerąją naujieną bei gydydami. Tetrarchas Erodas išgirdo apie visus tuos įvykius ir nežinojo, ką manyti – nes vieni sakė, Jonas prisikėlęs iš numirusių, kiti pasirodęs Elijas, dar kiti prisikėlęs vienas senųjų pranašų. Erodas tarė, Jonui aš nukirsdinau galvą, o kas yra šitas, apie kurį girdžiu pasakojant tokius dalykus? Ir jis tengiasi susitikti Jėzų. Sugryžę apaštalai apsakė Jėzui, ką buvo nuveikę. Pasiėmęs juos, jis pasitraukė nuo šaliai Betsaidos miesto apylinkės. Minetai sužinojusi, sekė iš paskos. Jis priėmė žmonės ir kalbėjo jiems apie Dievo karalystę, išgydė tuos, kuriems reikėjo gydimo. Diena pakrypo vakarop. Prisertinę dvylika tarė. Paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkimius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepė. Jūs duokite jiems valgyti. Dvylika atsakė. Mes nieko daugiau neturime tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis, nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai. O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams – susodinkite juos būreis po penkiasdešimt. Jie tai padarė ir visus susodino. Tuomet paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo pririnkta dvylika pintinių nulikusių gabaliukų. Kartą, kai Jėzus nuošaliai vienas meldėsi, su juo buvo ir mokiniai. Jis paklausė juos, kuo mane laiko žmonės. Jie atsakė, vieni jo nukrikštytojų, kiti Eliju, treti sako prisikėlęs vienas senųjų pranašų. Tada jis paklausė, o jūs kuo mane laikote? Petras atsakė, Dievo mesiju. Jėzus sudraudė juos įsakydamas niekam to nepasakoti. Jis dar pridūrė, jog reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir trečią dieną prisikeltų. Jėzus pasakė visiems, jei kas nori eiti paskui mane, tai įsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl mane savo gyvybę, tas ją išgelbės. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar savo pakenktų? Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir žmogaus sunus, kai ateis su savaja bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Iš tiesų sakau jums, kai kurie iš čia stovinčiųjų neragaus mirties, kol neišvys Dievo karalystės. Praslinkus maždaug aštuonioms dienoms po šitų žodžių, jis pasiemė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant, jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaičiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie pasirodė šlovėje ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsenčią Jeruzalėje. Petrą ir jo draugus apimi miegas. Išbūdę jie pamatė jo spindesį ir stovinčius šalia jo du vyrus. Šiems tolstant Petras kreipėsi į Jėzų. Mokytojau gera mums čia būti. Padarykime tris palapines, vieną tau, kitą mozijai ir trečią Elyjui. Jis nesižinojo, ką kalbas. Jam tai besakant užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį mokiniai nusigando, o iš debesies aidėjo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus jo klausykite. Balsui nuskambėjus Jėzus liko vienas. O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą. Kita diena jiems besileidžiant nuo kalno, Jėzų pasitiko didelė minė. Ir štai vienas vyras iš minios ėmė šaukti. Mokytojau meldžiu, pažvelk į mano sūnų, tai vien turtis. Kai dvasia jį pačiumpa, jis taiga ima rėkti, o dvasia taso jį, jog tas net putoja. Ji tik vargais negalais atstoja nuo jo, ko neužkankindama. Aš prašiau tavo mokinius išvaryti dvasę, bet jie neįstengė. Tada Jėzus atsakė, o netikinti ir sugedusi giminę, kiek ilgai man reikės su jumis pasilikti ir jūs kesti. Atvesk čia sūnų. Dar besiartinantį demonas jį parbloškė ir pradėjo tasyti. Jėzus sudraudė netyrąją dvasę, išgydė berniuką ir atidavė jį tėvui. Ir visi neteko žado dėl Dievo didybės. Visiems stebintis Jėzaus darbais, jis prabilo į mokinius. Įsidėmėkite gerai mano žodžius žmogaus sūnus turi būti atiduotas į žmonių rankas. Jie nesuprato šios kalbos. Jos reikšmė liko jiems paslėpta taip, kad jos nesuvoktų. O jie bijojo klausti Jėzų apie tą dalyką. Tarp mokinių kilo ginčas, kuris jų didžiausias. Išvelgęs jų širdies mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė. Kas priima šį vaiką dėl manęs, priima mane, o kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis. Tada atsiliepė Jonas. Mokytojo mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščioja kartu su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs. Atėjus metui, kai turėjo būti paimtas iš pasaulio, Jėzus ryštingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Jis įsiuntė pirma savęs pasiuntinius. Tie užėjo į vieną Samarijos kaimą paruošti, kur jam apsistoti. Bet kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami mokiniai, Jokūbas ir Jonas sušuko, viešpatie, jei norime, slėpsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Bet jis atsisukęs sudraudė juos. Nežinote, kokios dvasios esate – Žmogaus sūnus atėjo nepražudyti žmonių gyvybių, o gelbėti. Jie pasuko į kitą kaimą. Jiems einant keliu vienas žmogus jam pasakė, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eitum. Jėzus atsakė, lapės turi urvus, padangius sparnuočiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam žmogui jis pasakė, sek paskui mane. Tas prašė, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jis atsakė, palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelb Dievo karalystę. Dar vienas tarė, aš seksiu paskui tave viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su namiškiais. Jėzus tam pasakė, Ne vienas, kuris prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystėje.